tabakorik gabeko hilabetiaz mintzatuko gira goizbegin eh, goizuntan, izen hori eh, bada, jonen urtetik, eh, abiatu zen ekimena, Frantzia mailan, ipar euskal ere eramaiten da, eta orokorki tabako kontsumoaz mintzatzeko, gure gomita goizuntan psikologo bat, Kler Lakarra, egunon zuri? Egunon. Araberaz, e, eh, zenbakietan eh, sartzeko, uartzeko eh, produktu azkar bat dela tabakoa. be, jadanik, e, Frantzia mailako makia ditugu, er, jakiten aldea zenbat erretzaile baden, eta ze ondorio? Bai, Frantzian amasei milioi pertsonek tabakoa erretzen dute, eta hoietan amairu milioi tabakoaren menpe dire. Ba dire berko puruan, emazteak eta gizonak zenbaki horiek eh, erakusten uh, dizkigute uh, duten gehienek tabakoaren menpe direla. Egan nahi du hor ulertzeko, uh, iru milioi badirela, menpe ez direnak, egan nahi du, ez dela utatzen zigarreta segitu edo ez, da agapatzen zaitu zigarretak nola da? Bai, eh, tabakoa erretzen duten gehienek, uh, eh, ahapatuak izanen dire. Eh, tabakoa da droga indartsu bat, indartsuenetatik bat, eta pertsonek menpe direnean, tabakoa erretzen duten ainitzek, eien kontsumoa paldu nahi lukete, edo galditu, Uh, kontzientzia badute eien kontsumaren uh, kalteetaz, Eh, baina ez dute lortzen. Eh? Menpe, norbait menpe denean, droga bat ez menpe denean, droga hori ustea, ez da borondate galdera bat. Eh? Borondatea hor da, baina pertsona menpe da, eta askotan eh, bakarrik ezin du utzi. Salbu espenak salbu, ala ere zonbait zuek lortzen dute? Bai, zonbatek eh, lortuko dute, bai. bai. Baina zenbaki tipieta zari gira? menpekotasuna denean, eh, hainitzetan eh, behar da laguntza edo sustengu eh, egoki bat. Ez baita arrastatzeko, baina gero denboran ere atxikitzeko. Parikotasuna aipatu duzu nunbait, zigarrita uh, garaian gizonek zutera gehien bat erretzen, eta etxemaiten da, guai, kopuru berian uh, emazteak hor direla, bez zer uh, ondorio edo zer gatik behar bada, jakina da, nolaz, horrekatu diren bizen bakiak? Tabakoaren kontsumoa eh, bai hainitz e, eh, feminisatu da, ba, jende artean eta hola gauzak e, bilakatu dire eta ikusten ditugu e, osasun ondorioak emazte zat, gero gehiago e, bilikako e, minbiziak ukaiten dituzte, lehen minbizi hori e, guti zuten emazteak eta gero eta gehiago izaten dire orain. Eh, menpekotasuna aipatzen dugu laik, pixkat hor uh, zer da azkenean menpekotasuna zen eta egetzen duen eh, bati ez dako nor baitek uh, zigarreta hauan ezartzen bortxaz, badira beste mekanismo batzu ekartzen dutena ba, bai behar dut hori, zer egiten du menpekotasun hori, nola ikusten da? tabakoaren uh, menpekotasunak ditu uh, irudimentsio, fisikoa, zigarretan den nikotinak e, eginen du, eh, eramanen du eh, menpekotasun fisikoa, bat dira beste bidimantzio, dimentzio psikologikoa, e, zigarreta orteetan zehar pertsonaren eguneroko bizian eta intimitatean hartuko du toki berezi bat, lotura intimo bat ematen da hor, sortzen da hor. Gero eh, emozioetan, ere hainitzetan badu lotura bat, eh, zigarreta erabilia da ere batzutan eh, emozio batzuen kudeatzeko. Adibidez, um, da, tristezia, uh, orduritasuna, eta irugarren dimensio importantea da ere, uh, diokabideena, eguneroko biziarena, uh, eguneroko bizian uh, ohitura hainitz eh, e, sortzen dire ere zigarretarekin, kafea zigarreta, pausa zigarreta, telebista zigarreta eta ohitura horiek ere uh, menpekotasuna uh, azkartzen dute. Gazteetan behar bada mm, liseuetan edo lagunen arteko lotura bat izaiten alda zigarreta, du batek ez barimadu erretzen pixkat bazterturik senitzen aldu bere burua eta hasten da hola behar bada ere? Bai, batzutan eh, ikusten dugu hainitzetan ere liceoan eh, liseoan edo kolegioan hasten dela eta eh, lagunekin zerbait uh, partekatzeko, elkarbizitzeko eta hainitzetan uh, hola hasten da eta batzuk lortuko dute uh, ustea batzuk eh, batzutan kontsumatzea eta besteak eh, menpe bilakatuko dire. Hainitz, egia, norabide eh, norabidetara joiten algirela gure elgarrizketan, Kler Lakara, hori tarazten dugu psikologo zirela, bai honako ospitalian? Bai, hori da? eta bizi elkartean, bai honan. Eta bizi elkartean. gazteak aipatzen e, baititugu, ba, buraso batzu baititugu entzuleetan e, arrenguratuak direna, Usu entzun da, ez da debekuarekin konpontzen, ez da debekatuko dutelako aurrari, behinan, Prebentzio kampainek balio dute, edo ez aski egiten, edo zer egin laguntzeko eta eh, e, bebe, droga bat dela, edo produktu azkar bat dela asteko, eta horrekin e, kontuz edo kasu emaiteko? Orduan burua soen dako, balin da aujeri ojo itaraztea eh, eh, tabakoaren, kontsumoaren kalte, kalteetaz, baita ere e, esplikatzea zer den menpeko tasuna e, segur da gazte batek hainitzetan eh, tabakoa jastatuko eh, duela, eh, bere bizitzaren bidean hainitzetan uh, hainitzek jastatuko dute tabakoa, eta gero espikatu behar da bat dela diferentzi bat noiztenkako kontsumo bat, bat, bat baita menpe bilakatzea. Eta esplikatzea, menpeko tasunean izaten alda uh, arazo bat edo landierosa bat. Badakigu, gazte bat gerota goizago uh, asten badu balin bada egitzen eta menpe bilakatzen, gero bere menpekotasuna gero eta goa izanen da denborantzeak. Orduan da tabakoa ez debekatzea, ezin dugu gazte bat ezan ez duzu inoiz erreko eta... Fin, Zaila da holako mezu ba. bat pasaraztea eta ba, ora... Askatasun historio bat ere, bai? Askatasun historio bat bada ere. Baina gero ejatea, bon, balin bada zure bizitzan jastatuko duzu, balin bada lortuko duzu noiztenka kontsumatzea tabakoa, baina kasumazu uh, eh, menpe bilakatzen alizira, eta menpe bilakatzen bazira, ez duzu gehiago autua ukaiteko, uh, noiztenka egetzea eta egeski gelditzea eta denborantzeak ahiskoa duzu uh, be, lahiki menpe bilakatzea. Hmm. Da balin bada hori da eh, ejatena aldena. Hori, hilabete, ba, tabakorik gabeko hilabetea da. Um, zuek, psikologo gisa, nola laguntzen alduzue ba, tabakoa utzi edo tabakoa kipitu nahi duen norbait? Ze, ze laguntza mota ekartzen duzue? Eh, laguntza mota desberdinak, uh, psikoterapian egiten alditugu, psikoterapiak oso eh, praktikoak, nola uh, aipatzen ginituen eguneroko iturak, nola eguneroko iturak tabakoari lotzen dituztenak nola aldatu, nola gauzak aldatu eguneroko bizitzan uh, zigarreta uh, baztertzeko, baita ere nola emozioak beste modu batez kudeatu, uh, tristezia, fe olako, gauzak, eta gero eh, pertsonek utzi nahi dutenean eh, zigarreta, uh, uh, eien uh, bizi, uh, biziaren historioan iragandiren uh, momentu batzu, uh, arazo batzuk, uh, psikoterapian uh, landuko ditugu, ezen eh, eh, zigarretak uh, hartu du uh, pertsona hoian bizitzan toki berezi bat momentu hoietan, uh, pertsonek erabiltzen dute ere zigarreta bat laguntza bat bezala, momentu zailetan laguntza bat bezala, presentzia bat bezala, eta arduan zigarreta utzi nahi dutenetan, be momentu horiek keska bat batzutan berriz landu behar dira, lasaitasun bat atsemaiteko, eta erreskiago zigarreta usteko. Kasu ezberdinak direla, erranduzu, eh? ez dela orokortzen ahal, edo uh, zure lanian da ere horren analizatzea pentsatzen dut, nola eraman, uh, eh, ergarrizketa, ze, ze, ze bide eh, eria edo bezeroarekin, ez dakit nola ditzen duzun, uh, piskata entzina segitzeko, eta priseski, pentsatzen dut, ere nola ziste egitura ezberdinen artean, eragile ezberdinen artean aizizte lanian, eran nahi dut psikologo bat, Eh, mediku bat, no, eh, zinez azkarra delaik eh, menpekotasuna, baduzue elkarlan bat? Bai, bai, bai, eta hori garrantzitsua da. Erraten ginoen bezala tabakoren menpekotasuna iru ditu, psikologikoa eta jokabideena, nik hori lantzen dut. Baita bada ere dimensio importantea da menpekotasun fisikoa, Eh, tabakoan den nikotinak eramaten du uh, menpekotasun hori eta uh, menpekotasun hori orduan medikoak landuko du pertsonarekin uh, proposatuz uh, tresna egokiak uh, tresna hoietan, uh, eh, dire um, nikotina ordizkatzaileak, eh, sendagaiak, zigarreta elektronikoak, eta tratamendu hoien uh, bidez, pertsonaren uh, menpekotasun fisikoa uh, tratatua izanen da, Ola, pertsonak ez du sendituko tabakoaren eskasa, ez da gaizki sentituko, eta gero pixkanaka-pixkanaka, ola, zigarreta uziko du, Eta gero, bigarren denbora batean, uh, eh, sendaga joiek, kenduko ditugu ere, pixkanaka. Aipatzu dituzu, uh, eh, aipatzu nola gelditu eh, edo kipitu tabakoa, badira... Ba, manera txar batzu edo egin behar ez gauza batzu gelditzen girelarik? Molde txarrak ez dakit, baina menpeko tasun bat badenean duena luzaz, Euh, pertsona batek bat batean uh, ahastatzen badu laguntzarik gabe, uh, eskasa handi bat uh, sentituko du. Eta eskasa hortan entzuten da, initzetan, ebe zainetan nintzen, uh, edo triste nintzen, um, euh, uh, pizu hartu dut, anizian dut, eta hoiek dira eskasaren ondorioak. Pertsonak eskasa sentitzen badu hola, gero gaizki biziko du bere tabakoaren hmm. gelditzea. Eta biziko du uh, eh, bojoka, uh, eh, bojoka bat sentituko du bide hortan. Eta arriskoa da, hola gaizki izatea eta zigarreta berritzartzea. Menpeko tasuna bat derako, uh, eh, ez behar dira gauzak eman behar, eskasa ez sentitzeko eta gauzak goxoki bizitzeko. Ja, tabakorik gabeko hilabetea, ez da baita izen egokia. Oste eh. dut, uh, idei hori uh, zabaldu behar dugula, uh, hilabete hortan guk nahi dugu uh, sede bat sohtarazi, helburu bat sohtarazi uh, gogoan, baina gero bakoitzak bere bidea hartuko du uh, batzuek uh, lortuko dute ahastatzea uh, eh, laguntza hartuz, beste batzuk ez dute nahi gelditu edo ezin dute gelditu bat batean. Eta horiek uh, egiten hautatzen aldute apal, apalketaren uh, bidea eta pixkanaka pixkanaka hien kontsumoa ustea. Tabakoaren uh, presioa hemendatzen delaik, horrek egiten aldu eragin bat, menpeko tasuna duten entzat, bereziki? ikusten duguna da mm, presioaren galdera motivazio bat izaten alda e, kontsultatzeko. Bai. Gero ikusten, ikusten da ere emendatze e, handi bat izan behar dela bat batean e, eragin handi batukaiteko. Baina motivazioa da e, diruaren abai. Gero tabakurik eh, gabeko hilabete hortan, aipatu behar dugu, eh, bukatzeko ala ere hemen, eh, eskualdeuntan, Ipar Euskal Herrian, iniziatibak eh, badirela, iniziatibak bano gehiago laguntzak ere, mm, ez dakit zer nundik nora bideratu jendeak, eh, lehenik zenbaki bat behar bada edo... Ba, lehenik hilabete hortan taba infoservizek eh, ekartzen du laguntza erretzailei, uh, badute uh, webgune bat, baita aplikazio bat, eta telefono zenbaki bat, iru bederatzi, sortzi bederatzi, telefono ontan hastean zehar, uh, lehenetik larun batera goizeko sortzietatik eh, ahatsaldeko sortzietara, erretzaileak deitzen aldute, eta euh, laguntza pertsonal batukanen dute, kontseiluekin, informazioekin, eien estrategian haintzinatzeko. Eh, Irutan hori, emezortzi mila jende hiltzen dela, eh, tabakoaren bai. Eh, gatik Frantzia mailako zenbakiak dira beti. Eta mm, hortako, uh, bukatuko dugu horrekin, osasun publikoko arazo handi bat da, handienetaik? Bai, bai, bai. Eta gainerat, eh, osasun uh, arazo bat da, eta baditugu... Uh, sendatzeko manerak, baditugu tratamenduak, baditugu laguntza egokiak hori sendatzeko. Kler Lakara, psikologo zirela Bayonako ospitalian eta bizia elkartean horretaraz dezagun. Miresker gure gomita onarturik eta setasunak emanik nunbait eh, menpeko hortaz. Miresker.